Fransız lokantası. Le bistrot français. Fransızca Türkçe kültür mutfağından sohbetler. Hazırlayıp sunanlar Mari Munhoven, Steven Riff, Adrian Lisha ve Gökşen Şahin Lisha. Allez-y. Non, une seconde, une seconde, je compte. Alors, trois, quatre. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au Bistrot français.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 Le dessert, cette fois-ci un millefeuille de pages franco-italiennes sur Istanbul, dont la recette est signée par le voyageur Pietro delle Valle en 1615, une chronique de la chef Marie. Et pour finir, le café l'addition par notre traductrice et toujours souriante serveuse Gökçen. Bu haftaki yemeğimizde biraz farklı ilerleyeceğiz. Bu haftaki giriş yemeğini Stefan sizlere sunacak. Arkasından ana konuklarımızı Adrien ve ben pişiriyor olacağız. Onun arkasından tatlı kısmında da e, Mari'nin 17. yüzyıldan milföylerini tadacaksınız. Müzik Alors, commençons par cette entrée. Nomades. Oui, nous autres, Français, exilés à Istanbul, de manière plus ou moins volontaire d'ailleurs, et pour mille raisons, amour, aventure, hasard, argent, travail, rêve, etc., ou tout ça à la fois, faisons partie de la grande famille des nomades de cette planète. Nous faisons un peu partie de la communauté des gens du voyage. Alors pourquoi parler de nomadisme pour cette entrée Bien sûr que ce sujet est en lien avec la présence de nos invités, un couple franco-turc, Yassemine et Alexandre, qui viennent de se consacrer à un documentaire en immersion dans la communauté rome, et dont ils vont nous parler ce soir. Attention, je tiens à préciser que ceci n'est pas leur unique sujet de travail et de recherche. Mais si j'ai décidé de traiter de ce sujet, c'est que si on se penche réellement sur ce thème du voyage, on se met finalement à réfléchir sur nous-mêmes et à notre parcours. Oui, cela soulève finalement beaucoup de questions chez les expats. Pourquoi avons-nous pris la route pourquoi nous sommes là aujourd'hui en Turquie. Alors, vous pouvez penser que de déplacer sa maison à Istanbul, ce n'est de déplacer ses affaires qu'à 3 heures de Paris et me dire que ce n'est finalement pas plus long que d'aller à Sabia Gökçen à l'heure de pointe un vendredi soir. Et vous avez sans doute raison. Vous pouvez aussi me répondre que vous n'êtes pas arrivé par les grands chemins et que votre roulotte n'est pas au pied de Djangir, car votre cheval n'a pas réussi à prendre la côte. Et de me confirmer aussi que vous ne vivez pas dans une caravane non plus. Tout cela n'est pas grave, ça ne vous rend pas moins aventurier, parfois de luxe, des temps modernes. Et je reste aussi certain que, comme pour moi, votre expatriation répond à un besoin plus ou moins conscient de voyage et d'ailleurs. Autrefois, et toujours nommé Tziganes, Roms, Manouches, Gitans, Calots, Doms, Yéniches, communauté de gens du voyage, mais aussi en d'autres termes et d'autres temps explorateurs, voyage, voyageurs avec un grand V, tel notre loti, et les Levantins finalement aussi, L'humain, parcourant le monde, a toujours existé. Et c'est même sa nature première depuis l'homme de Néandertal quand même. Nous faisons bien sûr aujourd'hui partie d'une nouvelle catégorie, pour certains celle des expats, ou d'autres encore celle des immigrés. Nous, nous enrichissons la Turquie, culturellement j'entends, mais la Turquie avec ses différences nous enrichit sans doute plus encore. Cette terre, cette ville d'Istanbul que nous avons choisie, peut-être uniquement pour un temps donné, comme de vrais nomades, pour le meilleur et pour le pire parfois, n'est pas une terre d'accueil par hasard. N'est-ce pas Istanbul qui a la plus ancienne communauté rome du monde C'est quand même un comble pour des nomades, il faut le reconnaître, près de 1000 ans sans bouger. Malheureusement, Souloukoulé n'est plus. En réalité, cette communauté, installée de manière avérée depuis 1060 et jusqu'à 2004 au pied des remparts byzantins, est le foyer des nomades du monde entier pour le dernier millénaire. Istanbul et son bazar et ses caravansérails n'est-elle pas la destination finale ou le départ des caravanes depuis toujours Bon voyage et merci. Merci pour euh, cette entrée Stéphane. Türkçe'ye çevirmek gerekirse aslında bugünkü giriş yemeğimizde nomadlardan söz ettik. Tabii ki herkesin günümüzde bir yerlerden bir yerlere gittiğini düşünürsek aslında Yasemin ve Aleksandr'ın bizlerle birlikte olması bizim Adrien Gökşen <laughs> çifti olarak burada olmamız ya da Stefan ve Marie'nin Fransız bir çift olarak İstanbul'da bulunması aslında hepimizin bir yerden bir yere ne kadar sık ve ne kadar göçmeye yatkın olduğunu gösteriyor diye düşündük. Neandertallerden başlayan ve bugün göçmenlere, e, mültecilere kadar uzanan e, bir yerden bir yere seyahat etme duygumuza gittik. Dolayısıyla çok farklı sebepleri olsa da aslında İstanbul şu an baktığımızda dünyanın en eski göçmenlerini, çingenlerini Sulukule civarında ağırlayan e, dünyanın en eski göçmen kabul eden şehirlerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla bugüne geldiğimizde 2004 yılına kadar Sulukule'de devam eden e, Çingenlerin hayatı 2004 yılındaki kentsel dönüşümle çok uzun yüzlerce yıldır yaşadıkları bölgeden ayrılmalarıyla sonuçlandı. E, bu küçük giriş yemeğinde hafif bir ağzınızda tat bırakalım istedik. Şimdi ana yemeğimize geçip aslında sohbetimize başlıyoruz. Yasemin ve Aleksandra tekrar hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Sizlerle aslında öncelikle daha detaylı konuşmaya geçmeden önce kısa bir e, tanışma merasimine geçelim istiyoruz. E, ikiniz de aslında sinema dünyasının farklı alanlarındansınız. Belgesel ve kısa film çekiyorsunuz. Hatta uzun metraj belgesellere de uzanıyorsunuz. Dolayısıyla e, biz bildiğimiz kadarını bilelim ama bir de dinleyiciler için siz kısaca anlatabilir misiniz? Tabii ki. E, ikimiz de aynı okulda okuduk. E, Fransa'nın Toulouse e, şehrinde küçük bir şehir yani İstanbul'un hani Bursa'sı gibi sayılabilecek bir şehirde bir e, devlet sinema okulunda okuduk. İki sene genel bir şeyler. Ondan sonra da herkes işte alanı seçti. Birisi görsel seçti, birisi ses seçti. Ee, bizim ikimizin de e, tesadüf olarak ilk yaptığı şey aslında e, uzun metraj belgesel çekmek oldu. Yani ikimiz de kısa metraj e, filmler çektik kurgusal olarak, olarak ama hani egzersizlerimiz vardı. İkimiz de bir anda uzun metraj e, belgesele yöneldik. Ee, enteresan bir e, başlangıç oldu. Hani normalde kısa metrajdan uzun metraja geçilir ve hani işte burada orada pişilir ve hani deneyimlerle yeni bir şey yapılır, büyük bir şey yapılır. Biz böyle büyükle başlayıp birazcık e, büyük bir adım <laughs> atmış olduk ama e, öyle şimdi kısa metraja geri dönüyoruz <laughs> aslında biraz öyle diyebilirim. Alors, euh, avant d'aller un peu plus dans les détails, on va faire une petite présentation de nos deux invités. Euh, demandait à Yasemin un petit peu ce qui les avait amenés dans ce domaine du cinéma particulier qui est le documentaire. Donc Yasemin expliquait qu'ils ont étudié tous les deux à la même école, à Toulouse, avec euh, deux années d'études générales, et puis euh, chacun s'est spécialisé. Alors Yasemin pour l'image et Alex euh, pour le son. Et euh, donc, contrairement à ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire que euh, on passe des études euh, à, faire des, documentaires, des courts métrages, etc. Eux, ils ont commencé avec avec un long métrage avant de revenir ensuite faire du, documentaire et des, et des courts métrages. Et voilà. Donc, est-ce que Alex, il y a des choses que tu aimerais ajouter à cette présentation Alors, oui, nous ont fait des longs métrages, mais je pense que c'est un peu malgré nous, c'était un peu nos premiers exercices. Et c'est un peu ça qui est peut-être difficile dans le cinéma, essayer de, réduire, même si euh, je pense que les, la longueur du film n'est pas en trop, mais c'est vrai qu'on s'attelait <laughs> à, un format assez, euh, assez complexe euh, pour le début. Mais après, oui, c'est vrai que on passe souvent par le court métrage parce que c'est par là que commence. Oui, c'est vrai qu'on a fait beaucoup, de, on a fait des, exercices par l'école. Et, euh, voilà, qui rajouté. merci beaucoup. Et pour changer la donne, en fait, c'est à toi qu'on commencera par poser la, prochaine <laughs> question et puis euh, complétera. Donc, euh, vous vous euh, mettez un petit peu dans, dans la vie des gens que, que vous filmez et euh, la question qu'on aimerait vous poser, c'est est-ce que euh, c'est le, un scénario préécrit qui, qui, vous dicte un petit peu l'évolution de, de votre expérience au sein des communautés euh, que vous intégrez Ou est-ce qu'au contraire, c'est le, le, rythme de la vie au sein de la communauté qui, qui va vous, vous, donner un scénario Je pense que c'est les deux. Donc pour cette histoire de savoir si c'est écrit ou pas, moi, personnellement, après, je, pense que c'est important d'écrire les choses, même déjà pour réfléchir à la base euh, un sujet, voilà, scénariser, poser sur le, sur euh, écrire les choses sur le papier, c'est important. Et après, oui, c'est sûr qu'une fois qu'on se retrouve euh, sur le terrain, à, voilà, avec ces avec ces personnes que l'on suit, c'est sûr que les choses, voilà, s'intègrent dans une dynamique, une, vie quotidienne. Mmh. Et c'est ce qui donne lieu à une deuxième écriture, je veux dire l'écriture d'un. Est-ce que vous auriez un exemple concret Bah savoir moi par exemple oui c'est on écrit euh, on écrit un, scénario avant pendant pendant le repérage on va dire une fois qu'on tourne euh, euh, les... voilà la réalité <laughs> est remplie d'inattendus ce qui fait que bah voilà ça ça, ça peut permettre ça, permet d'évoluer ça permet d'évoluer ça permet de remettre en question nos différentes réflexions et euh, ce qui permet de faire avancer les choses. Mais après, écrire euh, en, au préalable, en amont, c'est aussi important, je pense, pour pas se perdre, parce qu'on ne va pas mmh. sur le terrain. Euh, je pense que c'est pas une très bonne idée d'aller sur le terrain sans savoir ce qu'on veut, ce qu'on qu va y faire. Mmh. Merci. E, Alex'in dediğinden yola çıkarsak aslında hem soruyu tekrarlayıp hem Alex'in dediğini kısaca Türkçe özetleyip benzerini Yasemin'e de soracağım. Çünkü onun Şanlıurfa'da bir e, ekolojik komün belgeseli deneyimi var. E, belgesel çekmekle ilgili aslında Alex'e e, senaryo çalışmasını sorduk. Önce bir senaryo yazıyorsunuz ve belgeseli bu senaryoya göre mi çekiyorsunuz? Yoksa o hayatın içine yani başkalarının hayatlarının içine girince belgeseli çekerken e, o akışın içinde belgesel kendi kendimi oluşturuyor dedik. Mutlaka ki bir çerçeveyi oluşturuyoruz diye yanıt verdi Alex ama o çerçeveyi oluşturduktan sonra e, tanıştığımız insanlara göre o tanıştığımız insanların bizi götürdükleri yere göre onların günlük hayatının içine girdikçe o akışla beraber bizim de e, gördüklerimiz ve film ettiklerimiz haliyle ilk planladığımıza göre değişebiliyor dedi. Ben aslında burada da somut örnek olarak Yasemin'e sormak istiyorum. Özellikle o Şanlıurfa'daki belgesel deneyiminden yola çıkarak. Hı hı. E, aslında e, Urfa'daki belgesel deneyim benim için gerçekten hani e, bayağı bir şey e, değiştirdi bakış açımda belgeseli. Öncelikle neden belgesel yapmaya başladığımı e, anlatmak istiyorum kısaca. Ben belgesel yapmaya başlamadan önce kısa filmler yapıyordum, kurgu. Ve yani o filmlerin hepsi benim kendi üzerime, kendi iç dünyam üzerine böyle deneysel hani e, çoğu kişinin anlamayacağı böyle garip filmlerdi yani. Ondan sonra bir an bir silkinme geldi ve ben ne yapıyorum dedim ya hani niye bu kadar kendime düşkünüm. Ve bunun üzerine aslında yani kendimden kaçmak için yani başkasını dinleyebilmek için aslında başkasını anlatıyor onu bulabilmek için e, böyle bir belgesel yapma e, fikrine ulaştım ve o sırada Urfa'daki o komüniteden haberim oldu. Yani ekolojik komün kuruluyor Urfa'da diye ve e, kendimi oraya attım. E, yani eğer karşınızda başkası varsa hani e, sürekli bence bir değişim içerisinde oluyor e, senaryoda. Yani tabii ki önceden hazırlanıyoruz. Yani aslında yine bir kendini dinleme var belgeselde de. Hani ne istiyorum acaba bir nasıl e, bunları bir film haline getirmek istiyorum. Bunu kesinlikle bilmek gerekiyor ama karşında başkası varken bu ilişki sürekli değişiyor ve bence film de aslında bu karşılıklı ilişkinin bir kimyasının sonucu gibi bir şey oluyor. Yani hani nasıl vakit geçirdiysen orada hani yani çok duygusal bir olay da var aslında belgeselde. Ee, ben Urfa'ya çok hazırlanıp gitmiştim aslında. Kafamda hani o komünün nasıl kurulacağı vardı, bir rüyanın nasıl gerçekleşeceği vardı vesaire. Ee, ve şunu da fark ettim hani somut olarak deneyimden bahsetmek gerekirse çok fazla bağlı kalmamak gerekiyor kafada kurulan şey. Çünkü gerçekte gördüğün gerçekten çok farklı <laughs> oluyor. Yaşadığın şey çok farklı oluyor ve hani ona ne kadar bağlı kalırsan aslında gerçekliği de birazcık kaçırıyormuşsun gibi geliyor bana. Peki sadece meraktan soruyorum. İlk başta kurguladığın yüzde ne kadarına sadık kalmışsındır mesela en son filmi izlediğin gün? Ee, yüzde onuna sadık kalabildim çünkü çok ya bu çok spesifik bir olaydı gerçekten çünkü onlar da istediklerini başaramadılar yani bu sadece hani onların başarabileceği üzerinden ben filmi başarabilirdim ama o, sonuçta yani bu bambaşka bir konu yani Urfa'daki komünün hikayesi onu da yani incelemenizi tavsiye ederim. Ee, yani bir rüya idi. Olayını sanırım sadece gerçekleştirebildim. <laughs> rüya gerçekleşmedi. <laughs> Donc, euh, merci euh, Gökşen, merci Yasemin pour cet exemple. Et, euh, un, ce qu'on qu Yasmine a ajouté en fait à propos de, de son expérience, euh, ils ont parlé de euh, premier documentaire à Urfa, et euh, euh, elle a expliqué que ce qu'il a tourné euh, vers le documentaire, plutôt que des films, des courts-métrages de fiction, c'était que au lieu de, projeter son univers dans, un, dans une œuvre, elle avait envie de connaître les gens, de connaître, d'écouter. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on fait un documentaire et qu'on suit les gens. Et dans son expérience à Ulfa, elle a eu cette, cette chose un peu originale qu'elle était partie avec l'idée de faire un documentaire sur une réussite et que euh, avait écrit un scénario euh, pour, pour effectuer ce documentaire-là. Quand elle est arrivée sur place, elle a eu une toute autre réalité. Et euh, finalement, elle a pu se tenir qu'à 10% à peu près de, de ce qu'elle avait écrit. le scénario ne, ne, collait pas et elle disait qu'il faut toujours faire attention en fait à, ne pas être trop fidèle à son scénario, à ses scénarii, parce que la réalité est toujours bien différente de ce qu'on a prévu. buradan aslında ben yine Yasemin'e sorarak devam etmek istiyorum. Ee, onun arkasından da kısa filmler geliyor. Dolayısıyla hani yeni yeni de kısa filmlere doğru geri dönüş yapıyoruz diyorsunuz. Yeni projeleri soracağım ama yeni projeleri sormadan önce e, biz Türkiye'de en azından kısa metraj filmleri ve belgeselleri e, uzun metraj filmlerden daha az duyuyoruz. En azından işte televizyonda daha az görüyoruz, medyada, gazetelerde, yazılı basında daha az görüyoruz. Bunun sebebi e, bunların daha az izleyicisi olması, daha az ilgi çekiyor olması mı? Yoksa Türkiye'de hakikaten bunun alanın desteklenmiyor ve dolayısıyla görünür olmuyor olması mı? Ee, bence bunun nedeni hani desteklenmiyor olması tabii ki eğer yani e, televizyonlarda yayınlanabiliyor olsaydı ya da sinemalarda e, gösteriliyor olabilseydi bence hani e, daha fazla izleyicisi olurdu ve e, şu noktada e, yani kısa film yapmak e, yapımcı şirketlerin de ilgisini çekmiyor. Çünkü onların da kazanabileceği çok bir e, yani onların da bir kazancı olmayacak. Yani hani kısa filmleri desteklerlerse dolayısıyla hani böyle karşılıklı böyle bir çıkmaza giriliyor. Yani ne yapımcı hani kar edebiliyor ne bunu gösterilecek bir yeri var vesaire. Bunun, bunun için hani sadece festivaller aslında e, öne, öne ayak olabiliyor e, seyirciyle buluşmaya e, festivallerden kazanılan ödüller belki bir şekilde e, destek oluyor. Ne kadar her şeyi kapsamasa da muhtemelen çünkü küçük ödüller bunlar ne yazık ki. E, bir şekilde en azından yüreklendiriyor insanları ve hani bu sayede yani festivaller artıyor Türkiye'de gitgide onu gözlemliyoruz hep beraber. Umarım daha çok artar ve umarım başka yollar keşfedilir. Yani şimdi Fransa'da çok daha farklı olduğunu Alex anlatır yani. <laughs> Alors, avant de parler de vos prochains projets, euh, on voudrait poser un peu quelques questions sur le monde du, documentaire, des, courts-métrages. Euh, et on voit, Yasmine nous a dit qu'effectivement, c'est un, univers un peu particulier du cinéma il y a moins de, téléspectateurs, il y a moins de spectateurs en général, moins d'opportunités pour les financeurs qui ne euh, peuvent plus euh, diffuser de la pub ou, faire des produits dérivés. Et, finalement, c'est seulement dans les festivals qu'on voit euh, fleurir les, les courts-métrages. Alors, leur nombre augmente, y compris en Turquie, et, on aimerait avoir un petit peu un retour sur ce qui se fait en France à, ce niveau-là, Alex. Alors, actuellement, le, court-métrage en France, oui. Euh, bah, le court métrage, je pense, euh, se porte pas mal. Il enfin, y, y, a pas mal de structures, même si c'est vrai qu'il n'est pas diffusé dans des sur les, on va dire les, les supports tels que, télévisuels, même si, voilà, si quand même sur Arte, une des chaînes, euh, il y a, ils en diffusent quelques-uns. C'est vrai que c'est surtout en festival qu'on trouve le, court-métrage. Et après, je ne sais pas exactement comment ça se passe en Turquie, mais en France, court métrage bénéficie lui aussi des, bah, aides euh, euh, étatiques, hein, telles que le CNC. Il y a quand même une certaine économie du court métrage qui, se, qui, qui est en place, même si après le court métrage, voilà, on, le, voit, on le voit moins, c'est sûr, sur les, sur les écrans, mais il est présent, je pense, depuis, euh, depuis pas mal de temps en fait. Merci, Gakchen. Oui. Une petite traduction <laughs> E, Alex de aslında bizlere Fransa'da durumun nasıl olduğunu anlattı. E, Fransa'da Türkiye'dekine göre biraz daha fazla örneğin Arte kanalında biraz daha fazla kısa filmler yer bulabiliyorken yine de e, çok da göz önünde olduklarını söyleyemeyeceğiz dedi. Ama bunun dışında festivaller Fransa'da haliyle Türkiye'deki olduğundan daha fazla. Bunun yanı sıra devlet desteği Türkiye'de olduğundan çok daha fazla Fransa'da dedi. En azından bu devlet desteği e, filmlerin festivallerde gösterilebiliyor olması, az da olsa televizyonlara çıkabiliyor olması dolayısıyla böyle bir ekonomiyi yaratıyor. Kısa film çekilmesi için bir ekonomi yaratıyor ve onun devam etmesini sağlıyor dedi. Son soru olarak aslında e, Alex'in bir Madagaskar belgeseli projesi olduğunu, Yasemin'in de bir son yeni film e, kısa film projesi olduğunu biliyoruz ama onları da öğrenip artık bize ayrılan sürenin sonuna gelelim. Benim sıradaki projem yine bir belgesel olacak. Ee, uzun metrajla kısa metraj arasında olmasını düşünüyorum bu sefer. <laughs> küçük küçük geriye çekiliyorum. Ee, bu dedem üzerine olacak. Ee, mimar kendisi ee, ve onun iş dünyası aslında onun bir portresi gibi tek mekan tek kişi. Onun günlük ritmini, günlük yaptıklarını, yalnız bir şekilde nasıl yaşadığını anlamaya çalışacağım. Yani çünkü ben de tam olarak e, bilmiyorum. Benim için de bir deneyim olacak. Aile içi. E, hani bir sürü fotoğraflarımız var. Yani bir aile filmi gibi bir şey olacak ama onun portresi üzerinden 1930'lara kadar uzanan fotoğraf albümlerimiz var. Onlarla ilgili konuşacağız. Aslında bir şekilde kendimizden bahsedeceğiz. Neden böyleyiz, neden buradayız ve ne yapıyoruz gibi. Alors, euh, notre dernière question, euh, on a deux nouveaux projets, pour, euh, un pour chacun d'entre vous. donc, Yassemine prépare en ce moment un, documentaire sur, sur la vie de, son grand-père. il était architecte de, son état. Et, voilà, le documentaire parlera beaucoup du rythme de ses journées, un petit peu. Elle, s'est interrogée sur la manière dont il vivait. Euh, et puis, elle cède beaucoup de photos de famille. Ça serait un petit peu comme un, reportage euh, de famille finalement. Toi, Alex, alors, tu finalises euh, un court métrage sur, le... sur Madagascar. Est-ce que tu peux <laughs> nous en dire un mot Un documentaire. En fait, voilà, c'est ce documentaire dont on parlait, qu'on s'est présenté, bah, c'est ce, long métrage en fait qui m'a pris beaucoup de temps, c'est ah, un long métrage. Pardon. Et euh, oui, oui, que voilà, qui, que je suis en train de finaliser parce que voilà, en tant que premier film, sans forcément d'avoir de, de, production et de avec un peu de financement, mais sans vraiment de production, je j'étais un peu multitâche, multicasquette, et là, euh, vu que ma, <laughs> ma spécialité aussi se, est dans le son, euh, mm. voilà, je termine la, phase de, de, mixage, mastering du, film, pour voilà, le le diffuser bientôt, j'espère. Ça parle de quoi Et ça parle, voilà, de, de, moi, de mon retour euh, à Madagascar, euh, en apprenant qu'il y a eu un, passé cinématographique malgache. D'accord. au lendemain de la décolonisation en 1960. Et... ça met un petit peu en scène tout ça ou ben, c'est moi, on, me voit, on me suit moi qui, qui vais en quête de ce, de ce passé et euh, voilà qui va me faire de rencontrer des, voilà, ah, des gens qui vont m'amener vers d'autres gens et qui, qui vont faire euh, apparaître, voilà, euh, surgir. Euh, Découverte un petit peu de l'histoire du cinéma malgache. Malgache, voilà, dont je n'étais pas au courant et dont il n'y a qu'un seul livre qui en parle. D'accord. Sur lequel je me base. Merci. Evet Alex aslında kendi gelecek projesinden söz etti. Ee, çok da ilginç bir Madagaskar belgeselinden söz ediyoruz. 1960'lar 70'lerde de Madagaskar'da dekolonizasyon sonrası sinema dönemini ele alan belgesel. Dolayısıyla oranın Avrupa'nın hikayesini ve e, 1960-70'lerdeki dekolonizasyon sonrası yani kolonizasyondan kurtuluş sonrası sinema dünyasını anlatan bir belgesel. Konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz ve şimdi yavaş yavaş tatlıya geçiyoruz. Bonjour, alors puisqu'aujourd'hui nous avons eu pour sujet les voyageurs et les gens du voyage, je vais vous parler d'un explorateur italien qui a parcouru l'Empire ottoman. Il s'agit de Pietro de la Vallée, il est né en 1586 à Rome et décédé en 1652. Il était aussi poète, musicien, aventurier, bref, il a eu une vie très riche. Pour l'anecdote, c'est aussi celui qui aurait fait découvrir le café turc aux Européens ainsi que les chats persans. Au début du XVIIe siècle, Pietro de la Vallée a décidé de faire un voyage en Terre Sainte, voyage qui durera finalement 12 ans et qui l'amènera d'abord à Constantinople depuis Venise. À Constantinople, il a fréquenté le monde des ambassadeurs autour du palais de Topkapi et il va rester un an et demi et même apprendre le turc avant de repartir en bateau le 25 septembre 1615. Ce qui est formidable, c'est que son voyage est parvenu, est parvenu pardon, jusqu'à nous sous la forme de lettres, où il décrit tout ce qu'il voit, les mœurs, les coutumes, l'architecture et bien sûr la musique. Il préfère d'ailleurs celle des derviches à celle des janissaires. Les lettres de Pierrot de la Vallée ont été regroupées dans des livres, publiées et traduites à sa demande, en français, en allemand, en hollandais, etc. J'ai eu la chance de lire une partie de ses voyages dans un livre datant de 1652, que vous pouvez également consulter à l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul ou bien sur gallica.fr dans leur version numérisée. Ce livre et recueil de lettres, paru en plusieurs tomes, s'intitule Les fameux voyages de Pietro de la Vallée, gentilhomme romain. Je vais maintenant vous en lire un passage qui relate son parcours en bateau pour arriver à Constantinople, un voyage à son grand regret bien calme. Quant aux pirates, la bonté et la force de notre vaisseau nous en ôtaient toute l'appréhension et nous n'en rencontrâmes point du tout, quoique souvent nous en eussions des soupçons en diverses rencontres et que nous fussions préparés à combattre quand nous rencontrions des vaisseaux inconnus. Et pour vous avouer le vrai, je désirais l'occasion de quelques combats navals, car connaissant la qualité de notre navire, nous étions assurés que s'il avait fallu en venir aux mains, nous l'aurions fait avec joie et sans apparence de danger. Je vous quitte donc ce soir à bord du navire de Pietro de la Vallée et vous retrouve pour un prochain millefeuille de dessert. Merci beaucoup Marie. Alors, ce soir, Gukchen, l'addition euh, Visiblement, on n'a pas trop de temps ce soir pour faire l'addition et pour faire une blague pour l'addition, donc je vous invite tous ce soir. Alors, merci beaucoup, merci à tous, merci aux invités d'avoir été présents et à bientôt sur Hachik Radio, euh, sans doute pour la prochaine édition, pour la nouvelle année. Evet. Önümüzdeki programda görüşene kadar görüşmek üzere. Afiyette kalın. Fransız lokantası. Le bistrot français. Fransızca Türkçe kültür mutfağından sohbetler. Hazırlayıp sunanlar Mari Munhoven, Steven Riff, Adrian Lisha ve Gökşen Şahin Lisha.